Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Sjećanje 1942. godine. Svijet je obuhvaćen požarom najvećeg rata u povijesti. U prosincu 1941. Japan je napao Sjedinjene američke države. Nakon tog napada nacistička Njemačka objavila je rat SAD-u. U Europi crvena armija nakon mjeseci teških poraza počela je veliku operaciju odbacivanja njemačke vojske od Moskve. U užasnim uvjetima, na temperaturama koje su padale i do minus 40 stupnjeva, vojnici crvene armije nanosili su poraz za porazom dotad nepobjedivom Wehrmachtu. Njemački zapovjednici bojali su se da će Wehrmacht doživjeti sudbinu velike Napoleonove armade. General Franz Halder, načelnik glavnog stožera, zapisao je te zime u svoj dnevnik. 2. siječnja 1942. Dan žestokih borbi. Teška kriza kod 4. i 9. armije. Ruski prodor sjeverno od Jaroslaveca doveo je do potpunog rascijepljenja fronte i zasad je teško sagledati kako fronta može biti ponovno uspostavljena. Burna rasprava s Führerom, koji bez obzira na sve ostaje pri svojem. Fronta ostaje ondje gdje jest, bez obzira na posljedice. 3. siječnja 1942. Situacija je postala još kritičnija zbog proboja između Jaroslaveca i Borovska. Kübler i Bok veoma uzbuđeni i zahtijevaju povlačenje. Ponovno dramatična scena s Führerom, koji izražava sumnje o hrabrosti i sposobnosti generala da donose teške odluke. Vojnici ne mogu držati položaje na temperaturi od 30 ispod nule. Hitler je u zimu 41. na 42. počeo otpuštati svoje stare generale. Nakon napada Crvene armije kod Moskve, feldmaršal von Bock dobio je grčeve u želucu i Hitler ga je razriješio zapovjedništvo nad armijskom grupom Centar. U prosincu je najurio von Brauhića, glavnog zapovjednika vojske. Umjesto feldmaršala Rundsteta za zapovjednika armijske grupe Jug postavio je feldmaršala von Reichenaua. On je trebao biti Firerova uzdanica na istočnom frontu, ali uzdanica nije bila dugog vijeka. Reichenau, inače član Međunarodnog olimpijskog komiteta, otišao je u siječnju 42. na svoje redovito jutarnje trčanje. Ali jaka ruska zima uzela je svoj danak. Nakon jutarnjeg trčanja, Reichenau je ušao u časničku menzu, primio se za srce i srušio se. Nekoliko sati kasnije umro od srčanog udara u zrakoplovu kojega je trebao dovesti do čuvenog sportskog doktora. U tom siječnju 1942. dok je njemačka vojska doživjela svoj prvi u nizu poraza, 15 nacističkih i državnih dužnosnika sastalo se u omiljenom ljetovalištu Berlinčana na jezeru Vanze. Na tom najsmrtonosnijem sastanku u povijesti ta 15 storica dogovorit će se o provedbi konačnog rješenja židovskog pitanja – Nacistički državni dužnosnici okupljeni u Vanzeu trebali su provesti Hitlerovu ideju o uništenju židova, ideju koja je prvi puta zapisana 16. rujna 1919. godine, govori profesor povijesti Tihomir Ponoš, novinar Vjesnika. Hitler je tada još bio u, u vojsci, to je bilo malo nakon završetka Prvog svjetskog rata, i prije toga je govoreći po zadatku vojnicima nakon primjerja stekao glas dobrog govornika i stručnjaka za židovsko pitanje. On je govorio na takozvanim instruktivnim tečajevima njemačke vojske, njemačkim vojnicima, a zadatak tih instruktivnih e, tečajeva bio je zapravo suzbiti politički utjecaj socijaldemokrata i komunista i na taj način onemogućiti, recimo, revolucionarno vrenja. Njemačka je bila doslovce uskiptjela nakon završetka Prvog svjetskog rata. 4. E, rujna 1919. izvjesni Adolf Gemlich iz Ulma, vojnik, zamolio je kapetana Majera, koji je bio Hitlerov nadređeni, da mu razjasni židovsko pitanje. Taj kapetan Majer je pismo proslijedio Hitleru, koji je bio već na glasu kao taj stručnjak za, navodni stručnjak za židovsko pitanje, navodni poznavatelj e, židova i Hitlerovo pismo Gemlihu od 16. rujna 1919. godine, njegovo je prvo pisano očitovanje onome što se uobičajeno naziva židovsko pitanje. Hitler tamo piše da se antisemitizam u tom pismu e, ne smije temeljiti na osjećajima, nego na nečemu što on naziva činjenicama. Pokazuje da je uz ostalima vrlo čudan odnos spram činjenica, od kojih je prva smatra Hitler da je židovstvo rasa, a ne vjera. To pak ukazuje na činjenicu da je on možda čitao knjigu Wilhelma Mara iz 1879. godine Pobjeda židovstva nad, Njemcem, nad Njemstvom, u kojoj barem sudeći prema harvardskom profesoru Bernaldu Loisu, Wilhelm prvi koristi pojam antisemitizam i prvi uvodi taj, kako se smatralo biologijsko, odnosno rasni element u židovstvo, tvrdeći da su židovi druge rase. I on smatra da su, mnogo toga su nacisti izravno preuzeli iz te Marove knjige. O, smatra Mar otprilike da su židovi rasno inferiorni Njemcima, ali da su opasni kao rasa. Doduše, on čak recimo tvrdi da, da bi se on uvijek borio za to da se imaju pravo, da imaju pravo ispovjerati svoju vjeru. Jel, dakle, oni tu dosta različito ovaj, po pitanju razlikovanja rase i, i vjere, ali da su oni rasno-biologijski štetni. To je lako je moguće da je Hitler čitao tu eh, knjigu. Osjećajni antisemitizam nastavlja dalje Hitler proizvješće pogrome, a antisemitizam zasnovan na onome što on naziva činjenicama vodi do sustavnog uklanjanja židova. Posljednja rečenica iz tog njegovog pisma glasi konačni cilj mora nepoklopljivo biti uklanjanje židova u cjelini. To je iz 1919. i to je nešto što Hitler do svoje smrti zapravo nije mijenjao. Put prema Vanzeu i konačnom rješenju židovskog pitanja, kako su nacističke glavešine nazivale ubijanje židova, počeo je 1933. godine, kada su Adolf Hitler i njegovi drugovi iz nacionalsocijalističke partije došli na vlast. Godine 1932. na izborima za njemački parlament nacionalsocijalistička njemačka radnička partija dobila je 37% glasova. Adolf Hitler tražio mjesto kancelara, ali ga njemački predsjednik Hindenburg, 84 godine star njemački Felmašal nije htio na tom mjestu. Čak je izjavio da Hitlera ne bi postavio ni za ministra pošta. Hindenburg i njegovi politički saveznici smatrali su Hitlera i nacistički pokret odbojnim, ali korisnim oruđem u političkim borbama. Tijekom 1932. godine pale su dvije vlade, predvođene von Papenom, bivšim konjaničkim časnikom i von Schleicherom, najutjecajnijim generalom u njemačkoj vojsci. 30. siječnja 1933. godine Hindenburg je pozvao Hitlera da preuzme dužnost kancelara. Iza svega krio se plan von Papena, koji je uvjerio Hindenburga da će se Hitler moći držati pod kontrolom. Hitler je dobio mjesto kancelara, von Papen mjesto vicekancelara, a nacisti su u novoj vladi dobili samo dva ministarska mjesta. Međutim, plan nije uspio. U kratkom vremenu Hitler i nacistički pokret zavladaće Njemačkom. Pet tjedana nakon dolaska na vlast, 10. ožujka 1933. nacističke vlasti osnovali su prvi koncentracioni logor kod mjesta Dachau. Osim tog koncentracionog logora, e SA odredi, jurišni odredi nacističke stranke otvorili su tijekom 33. 50 logora. Većina ih se nalazila u okolici Berlina. U te logore 33. i početkom 34. E SA je dovodio političke neprijatelje nacističke stranke i židove. Nasilje nad židovima je gotovo trenutna pojava sa dolaskom nacista na vlast. Naravno, nacisti su i prije terorizirali židove, posebno njihovi SA odredi. E, međutim, dolaskom Hitlera na vlast ruše se ograničenja e, tih naselja koje su proizlazila iz činjenice što nacisti do tada jednostavno nisu bili na vlasti. Neposredno nakon dolaska na vlast glavna je značajka tada u pravilu grupe od 6 do 8 pripadnika SA odreda, dakle zapravo stranačke milicije, odnosno dosta solidno naoružane, organizirane ovaj, i velike bande e, upadaju u židovske kuće ili na njihova radna mjesta, tamo ih premlačuju, dogodilo se i nekoliko ovaj, ubojstava. E, mnogo toga u tom prvom valu nasiljena nad židovima odmah nakon dolaska na vlast, dakle govorimo recimo otprilike o ožujku, travnju 33 Počinili su članovi e, Borbenog saveza trgovačke srednje klase. To je bila jedna od brojnih organizacija nacističke stranke. E, razmjer antisemitskih ispada, koji je bio prilično šokantan, iako po kasnijim dostignutim ovaj, e, nasilju zapravo gotovo pa banalan kad imamo na ono što se dogodilo od 39. pa do 45. Dakle, taj razmjer antisemitskih ispada potaknuo židove ponajprije u Sjedinjenim američkim državama da pokušaju mobilizirati javno mnjenje u svojim zemljama protiv Njemačke. Ideja je bila bojkotirati njemačku robu. To je potencijalno bilo prilično opasno za izvoznu i vrlo slabu njemačku privredu koja je bila teško pogođena velikom gospodarskom krizom. A odgovor je zapravo bio neočekivan. Očekivani odgovor bi bio da će netko zaustaviti nasilje na židovima. Odgovor je bio upravo e, suprotan, bio vrlo agresivan odgovor nacista i odgovoreno je zapravo protu bojkotom židovskih trgovina. E, Julius Streicher, jedan od najzloglasnijih antisemita, e, je u, u to vrijeme recimo lansirao jednu ideju da bi židovi mogli biti taoci i da bi se na taj način iznudila obustava međunarodnog bojkota. S tim što međunarodni bojkot naravno nikad nije e, realno uspostavljen. Bilo je pojedinačnih bojkota što ljudi ne bi htjeli kupovati neke njemačke proizvode, ali generalno međunarodni bojkot njemačke robe u smislu da je Njemačka bila recimo zbog današnjim rječnikom rečeno pod sankcijama, zbog svoje antisemitske politike nikada nije ovaj, e, uspostavljen. na najavu da će Američki židovski kongres pozvati na bojkot njemačke robe. Hitler je 26. ožujka 1933. rekao Goebbelsu moramo prijeći na široko zacrtani bojkot svih židovskih poslova u Njemačkoj. Na čelo bojkota došao je Julius Streicher, za kojeg je William Schirer, dugogodišnji dopisnik Chicago Tribuna, United News iz nacističke Njemačke i pisac čuvene knjige Usponi pad Trećeg rajha, napisao jedan od Hitlerovih najdražih suradnika, franački Gauleiter, poznati pervertit i jedna od najodvratnijih osoba Trećega rajha, taj pokvareni sadist, nekadašnji pučko-školski učitelj, bio je od 1922. do 1939. kada mu je konačno potamnjela zvijezda, jedan od najprljavijih ljudi u Hitlerovoj okolini. Hvastao se da je osvajač žena, te da je usjenjivao čak i muževe svojih ljubavnica – a slavu i metak je postigao kao fanatičan antisemit. Njegov zloglasni tjednik Der Stürmer bio je pun mračnih priča o židovskim seksualnim zločinima i ritualnim umorstvima. Opscenost tih priča izazivala je mučninu čak i kod mnogih nacista. Formiran je odbor 13 storice. na čelu tog odbora bio je upravo Štrajher i objavljen je stranački proglas samo dva dana kasnije, dakle 28. ožujka, kojim se poziva na bojkot e, privrede, robe, židovskih liječnika, odvjetnika i taj bojkot je, tako je barem pisalo u pozivu, trebao trajati neograničeno. Međutim, diplomatska aktivnost, i to je njemačka diplomatska aktivnost, jer je Hjalmar Schacht, e, guverner Reichsbanke i baron e, Konstantin von Neurath, tadašnji ministar vanjskih poslova, su upozoravali na moguće vanjsko-političke Eh, probleme i krize koje bi takav nacistički potez mogao izazvati, su zapravo ograničili eh, taj bojkot na jedan jedini dan, uvjetno rečeno jedan jedini dan, a taj bojkot na kraju je održan 1. travnja 1933. Tamo je bilo rečeno da, da će se on eh, nastaviti, međutim ovaj, on nije nastavljen, ali je taj datum iako po nekakvim realnim ekonomskim pokazateljima ne pretjerano važan, jer i mnogi nisu bojkotirali židovsku robu i usluge, a i sama židovska zajednica u materijalnom pogledu nije pretrpjela gubitak koji nije mogla ovaj, amortizirati. Međutim, taj datum se obično u cijeloj toj kronologiji e, nacističkih progona e, židova izostavlja kao manje važan, jer se obično svi fokusiraju na Nirbeške zakone, na Kristalnu noć, na konferenciju u Anzeu i na, na e, koncentracione logore. Ali on neobično obično važan jer je, e, to je riječ je o datumu kad je Njemačka e, diskriminaciju zamijenila organiziranim progonom. U travnju 1933. godine donesen je i prvi zakon koji je ograničavao građanska i ekonomska prava židova u Njemačkoj. Kada je donesen zapravo prvi zakon koji ih se izravno ticao, iako nisu bili izravno spomenuti, spomenuti u njemu. Riječ je o zakonu o obnovi profesionalne e, državne uprave od 7. travnja 1933. godine. E, Židovi i svi politički protivnici otpušteni su iz državne uprave, a iznimka su bili e, veterani iz Prvog svjetskog rata i to na intervenciju tadašnjeg predsjednika von Hindenburga, a u travnju su usvojena još tri protužidovska propisa – pa su židovi diskriminirani u primanju u pravnu struku, gdje su pone prije e, štetu pretrpili odvjetnici židovski, zatim e, onemogućavano je židovskim liječnicima da liječe e, pacijente koji su pokriveni nacionalnim osiguranjem i ograničen je broj židovske djece u školovanju. Zakon o državnoj službi odnosio se i na stručnjake i na znanstvenike na sveučilištima i institutima. Svi koji su bili židovi morali su otići iz tih visokoškolskih ustanova. Odlazak židova uznemirio je dio uglednih njemačkih znanstvenika. Povisničar Raul Hilberg u svojoj knjizi Zločinci, žrtve, promatrači piše o susretu čuvenog fizičara Maxa Planka i Hitlera. Do susreta je došlo 1933. godine. Planck je spomenuo Frica Habera, židova koji je sintetizirao amonijak vezivanjem dušika iz zraka. Taj podvig, ostvaren neposredno pred početak Prvog svjetskog rata, oslobodio je Njemačku od potrebe uvoza prirodnog čileanskog nitrata za proizvodnju eksploziva. Bez ovog otkrića, objasnio je Planck, Njemačka bi već u samom početku izgubila rat. Hitler je odgovorio da nije per se protiv židova, već da je protiv židova kao pristalica komunizma – kada je Planck pokušao objasniti kako na posljedku postoje dragocjeni židovi, kao i oni koji ne vrijede ništa, Hitler je odvratio da židov ostaje židov, a da oni sami ne prave razliku između jedne i druge vrste, te da će od sada nastupati protiv svih njih. Kada je Planck objasnio da je uklanjanje židova nužnih znanosti ravno samosakaćenju, Hitler je to pobijao, pokazivao na sebe kao na čovjeka od čelika, udarao se po koljenu i žestio se. Nakon travnja i bojkota židovske robe počeo je val uhićenja i slanja židova u koncentracione logore. Na suđenju Adolfu Eichmannu, Beno Kohn, jedan od vođa židovske zajednice u Njemačkoj, prisjetio se kako je jednoj ženi iz koncentracionog logora došla urna s pepelom njezinog supruga. Uz urnu je došlo kratko pismo. Vaš je muž umro od srčanog udara. Šaljemo vam pepeo. Naknada za poštansku službu je tri marke. Zakon od 7. travnja 1933. bio je prvi u nizu zakona koji su trebali ozakoniti progone židova i oduzeti im građanska i ekonomska prava. Postoji jedna priča o jednom razgovoru između Geringa i Goebbelsa iz 1938. kada je Gering e, sugerirao da bi njemački putnici uvijek iz kupea vlakova mogli izbaciti židova ako bi vlak bio prepun, a na što mu je Goebbels navodno kazao ne bih rekao morao bi postojati zakona. I sve te godine su nacisti uporno malo po malo donosili i zakone i cijeli niz podzakonskih propisa kojima su upravo takve stvari nastojali i u pravilu uspjevali ozakoniti. E, ekonomska baza židovima, kao što sam malo prije kazao, je polako zatvarana. Nije riječ o događaju, nego o procesu. Dakle, nije preko noći e, onemogućeno ekonomsko funkcioniranje židovske zajednice u Njemačkoj, što bi uz ostalo bilo potencijalno je vrlo opasno za samu njemačku privredu. E, određenih opiranja tome je bilo i tu se recimo opirao guverner Reichsbanke Šaht. Međutim, e, nitko se nije opirao tome zbog e, humanizma, nego zbog ekonomije, dakle zbog moguće materijalne štete. Dakle, nije bilo, e, kod nikoga se gotovo nije moglo naći ili zamijetiti da, da sumnja u cilj. To je bilo pitanje sredstva kojim će se doći do, do tog cilja. Nitko nije postavljao pitanje o tome zašto se iz društva isključuju židovi, nego je samo bilo pitanje kako. Dakle, da li ići E, tvrđom linijom koju je zagovarao recimo ESA u to vrijeme ili ići mekšom linijom koju je zagovarao Šaht, dobrim dijelom jedno vrijeme Nojerat i recimo njemački privrednici, barem neki. Evo, e, koliko se u svemu tome vodilo računa o ekonomiji pokazuje jedan primjer iz 1941. kada se e, na jednom sastanku naveliko raspravljalo o promjeni naziva konfisciranih židovskih tvrtki. Na kraju su njemački privrednici koji su preuzeli te konfiscirane tvrtke odbili promjenu židovskih e, naziva jer su ti nazivi naprosto bili prepoznatljivi na, na tržištu. Progone i ubijanja 33. i početkom 34. godine predvodile su jedinice SA odreda, jurišnih odreda nacističke stranke. E, SA je stajao iza većine prvih koncentracionih logora, koji su se razlikovali od logora koje će kasnije osnovati i voditi SS i zatvora u koje su se dovlačili politički protivnici židovi. Egon Kogon, austrijski novinar, logoraš iz Buchenwalda i pisac knjige Država ss koja je u SAD prevedena pod boljim naslovom Teorija i praksa pakla, piše o tim prvim logorima i zatvorima koje je vodio SA. U samom početku nacional-socijalističke vlasti SA je osobito rado dovlačio političke protivnike, u prvom redu komuniste i one koje su takvima označavali u kasarne, kazemate, napuštene tvorničke zgrade, udaljena skladišta, stare burgove, te se tamo naslađivao svim vrstama mučenja kojima je podvrgavao žrtve pa i takozvana vojna policija gospodina Göringa do 1934. godine privatna garda, u čijim redovima su najluđe ubojice našle odgovarajuće zadatke i uniforme, Osnovala je u svojoj kasarni u ulici generala Papea u Berlinu jedan koncentracioni logor za protivnike pruskog ministra predsjednika. U berlinskom koncentracionom logoru imenom Columbia House počinjale su se čak najgore strahote koje čovjek sebi može predstaviti. Progon i ubijanja nakratko će prestati sredinom 34. godine. Te će se godine Hitler obračunati sa svojim starim suborcem, Ernstom Remom. U tom će obračunu poznatom i pod nazivom Noć dugih noževa stradati i S.A. Odredi, na čijem je čelu bio Rem. S.A. Odredi pozvajivali su na novu revoluciju. To se Hitleru nije svidjelo. S.A. Odredi namiravali su zagospodariti vojskom. Ta se namjera nije svidjela vojnom establishmentu. Ostarili predsjednik Hindenburg skandalizirao se nad pričama od podmitljivosti, raskalašenosti i homoseksualnosti koja je vladala u vrhu SA odreda. Felmašal von Brauhić, glavni zapovjednik vojske, rekao je ovo o opasnosti od SA odreda. Ponovno naoružanje bilo je preozbiljna i preteška stvar, a da bi se moglo dopustiti da u njoj sudjeluju kradljivci, pijanci i homoseksualci. I na kraju većini Njemaca nisu se sviđala divljanja SA Jurišnika nije da se većina Njemaca protivila onome što su SA odredi u ime Firera i stranke radili političkim protivnicima, židovima i romima, već im je smetalo što se to radi tako javno. I Hitler se odlučio otarasiti svog starog stranačkog suborca i rasformirati SA odrede. I 30. lipnja 1934. godine Hitler je na čelu velike pratnje otišao u Bavarsku, u Vize, gdje su u jednom hotelu bančili glavešine SA odreda, u noći dugih noževa. Većina glavešina SA na čelu s Ernstom Remom je ubijena. SA odredi su raspušteni. A umjesto SA odreda u nacističkom pokretu i državi počeo je jačati SS. Ni progoni protiv židova nisu prestali. Godine 1935. Ponovo će početi masovni napadi, a bit će i doneseni novi zakoni protiv židova. Nakon što je riješio neke vanjsko-političke probleme prije svega oko pitanja Sara i Sarskog plebiscita, u razdoblju od svibnja do rujna 1935. godine izbili su veliki produži židovski neredi. E, riječ je bila, kako se to obično kaže, o stranačkim radikalima. Naime, koliko god to nevjerojatno zvučalo, ali čak i u sklopu nacističke stranke, dakle jedne stranke koja je sama po sebi bila radikalna i ekstremistička postojale su i unutar nje radikalniji od recimo nekakvog prosjeka stranačkog stranački radikali nisu bili zadovoljni jer su očekivali da će židovsko pitanje biti riješeno odmah 1933. po dolasku na vlast. I kad god se govori o e, toj stranci, o nacionalsocijalizmu, onda valja imati na umu da je u njihovoj, recimo to tako, ideologiji, antisemitizam zapravo ideologijski cement. I zbog toga on to toliko važan bio za, za naciste e, od 1933. do 1945. kad su bili na vlasti. E, ti neredi su prethodili koji su potrajali tih otprilike četiri mjeseca e, na brzinu napisanim i usvojenim zloglasnim nirbeškim zakonima. Za vrijeme tih nereda od svibnja do rujna Hitler zapravo nije činio manje više ništa on je na neki način čekao, što je inače radio, to je inače bila njegova odlika djelovanja, da situacija postane toliko kritična i da ju na kraju treba razriješiti onime što je on e, uobičajeno nazivao sistemskim rješenjem, a ne pogromima. To znači da generalno na nivou Njemačke e, su kočnice počele popuštati definitivno nakon sarskog plebiscita i ožujka 35 počelo je propagandom. Naklada Štrajherovog zloglasnog e, časopisa Der Stürmer je porasla za otprilike četiri puta. U travnju 35. se saznalo, to je tako obično bivalo u nacističkim krugovima, nešto bi se saznalo ovako impersonalno, a što je bilo vezano uz Hitlera i Hitlerovu volju, jer je nacistička stranka u velikoj mjeri funkcionirala po principu ispunjavanja Hitlerove volje, se saznalo da Hitler E, nije za zabranu ploča s natpisom židovi nepoželjni ili za židove zabranjeno. I te ploče su se naglo počele širiti Njemačkom i to je zapravo bio signal da se može krenuti u pogrome, u premlačivanja, u uništavanje židovske imovine, u e, ubijanja. Nürnberg je bio grad u kojem su se održavali veliki nacistički skupovi. Prvi veliki skup održani u Minhenu 23. ali je Nürnberg sa svojim osebujnim srednjovjekovnim izgledom bio puno pogodniji za skupove nacističke stranke. U rujnu 23. održan je prvi veliki nacistički skup. Kasnije su ti veliki skupovi održani 23., 27. i 29. godine. Od dolaska nacista na vlast održavali su se svake godine do 38. Od 1929. određena je koreografija tih skupova svirala se Wagnerova glazba i glasni marševi nacističke stranke. Tisuće članova partije i jurišnih odreda paradirali su pruskim vojnim korakom, takozvanim pačkim hodom pred vođom. Članovi stranke priređivali su procesije s bakljama, palili su se krijesovi i vatrometi. Zgrade u Nürnbergu bile su prekrivene nacističkim zastavama. Nacističke glavešine držale su govore – Vrhunac skupa bilo bi svečano posvećivanje boja nacističke stranke, u kojem bi nove zastave dodirivale takozvani krvavi barjak. Zastavu koja je navodno umočena u krv poginulih u neuspješnom nacističkom pivskom puču iz 1923. godine. Drugi vrhunac skupa bio je u govor. U pravilu u tim govorima Hitler bi najavio velike nacističke akcije. Na skupu 1935. godine doneseni su takozvani rasni zakoni. U vrhu zahtjeva je stavljanje izvan zakona spolnih kontakata između židova i arijevaca, a u pozadini svega je ona nacistička ideja rasne čistoće, a za rasnu čistoću je potrebno doslovce potpuno fizičko odvajanje. 20. kolovoza 1935. godine, dakle to je još uvijek sve prije skupa u stranačkog skupa u Nirbergu, u Ministarstvu gospodarstva na zahtjev Šahta održana je diskusija o židovskom pitanju i tu je recimo pruski ministar financija Jozef Popic zatražio od vlade da postavi određenu granicu za postupak prema, važno, prema Drugim riječima on je tada vjerojatno i nesvjesno izrekao da je potrebno definirati tko je židov. E, njega nije bilo briga toliko gdje će biti ta granica, njemu je bilo samo važno da je granica zapisana kako bi se znalo kako se može poslovati, s kim se može poslovati i tako dalje. E, ta sjednica je označila u, u šahta, kod e, šahta tada još uvijek tanku postojeću razliku između stranke i države, između radikala i pragmatičara, ali je dalje ta bitna razlika zapravo bila isključivo u metodi. Sam skup u Nirbergu na kojem su usvojeni Nirbeški zakoni počeo je 10. rujna 1935. E, kasno na večer 13. rujna je dr. Bernard Lezener iz Ministarstva unutarnjih poslova, on je inače bio zadužen za, za pripremu zakona koji reguliraju, kako su nacisti kazali, žirovsko e, pitanje, iznenada pozvan i hitno je doputovao u Nürnberg i on i Franz Albrecht Medicus su dobili zadatak da hitno pripreme zakon kojim će se urediti brakovi između Arijevaca i Nearijevaca. To je takozvani zakon o krvi, jedan od ta dva njirbrška zakona drugi je zakon o državljanstvu Rajha. Reichstag se sastao u, u prvi put nakon 1543. godine, a službeno je bio pozvan zato da prihvati novi zakon o zastavi kojim je uvedena nova zastava sa, sa kukastim križem, a ta 1935. godina je inače bila dosta uspješna i na vanjsko-političkom planu za Hitlera, pa je onda je to on odlučio da će se sada kad ima vremena, kad ima malo zraka u vanjskoj politici ovaj, dohvatiti i rješavanje onoga čime je inače bio opsidnut, dakle onoga što je nazivao uh, židovsko pitanje. E, motiv cijelog tog višednevnog zbora bio je napad na židovski marksizam. Naime, malo prije toga je u Moskvi održana glasovjeta konferencija Kominterne u kojoj su fašizam i nacionalsocijalizam prepoznati kao glavni protivnici u budućnosti. E, pripreme i pisanje zakona su bile krajnje kaotične. Taj Leuzener i Medikus su stigli u Nirnberg u subotu 14. rujna, a sjedanje Reichstaga bilo je zakazano za nedjelju 15. rujna u 8 sati navečer. E, postavilo se pitanje kako definirati e, židova. Oni koji su bili, ono što su oh, Njemci govorili foljude, dakle potpuno židovi, oni nisu bili uputni, upitni. Ali je bilo pitanje, odnosno problem kako definirati one koji su oni nazivali e, mišlungom, mišlungima, odnosno mješancima, dakle oni koji su iz miješanih brakova ili tako nečega. E, 14. rujna, odnosno u noći 14. na 15. rujna, oko ponoći Hitler je kazao da traži četiri varijante zakona, što je moguće prije, zakona o krvi, te je tek tada kazao da traži da se izradi zakon o državljanstvu Rajha. Za sat i pol je izrađen zakon o državljanstvu Rajha, i tamo je bilo napisano da su državljani Rajha samo oni ljudi koji su njemački ili srodne krvi, a ostali su zapravo tretirani kao podanici Rajha. Kako židovi naravno nisu njemačke ili srodne krvi po nacističkim rasnim teorijama, oni ne mogu biti državljani Rajha, ali mogu biti podanici Rajha. E, zakon je inače bio gotovo prazan, ali je u sadržajnom smislu, međutim on je poslužio kao okvir za brojne uredbe i druge podzakonske akte kojima će se e, sljedećih godina malo po malo marginalizirati židovi i isključivati iz e, javnog života. Hitler je u Reichstagu 15. rujna navečer preporučio usvajanje ta tri zakona, dakle zakon o zastavi, zakon o državljanstvu, zakon o krvi i u tom svom govoru on je bio pa čak i doslovce perverzan. Kazao je u jednom trenutku njemačka vlada uvjerena je u ideju da je sposobna trajnim svjetovnim rješenjem možda stvoriti osnovu na kojoj bi njemačkom narodu moglo uspjeti da nađe snošljiv odnos sa židovskim narodom. Kad se ima na umu što je on upravo ovaj, predložio da se donese, to je doista krajnje ove ovaj, perverzno. E, međutim, kazao je ako se međunarodna agitacija protiv Njemačke nastavi, situacija bi se mogla i ispitati. Sam zakon o krvi za Hitlera je pokušaj zakonske regulacije problema koji će se u slučaju daljnjeg neuspjeha morati zakonom prenijeti na konačno rješenje nacionalsocijalističke stranke. Taj govor je značajan utoliko jer je on tu prvi put nagovijestio konačno rješenje. Nije kazao što bi to trebalo značiti, što bi se tu trebalo dogoriti, ali ga je spomenuo. Posljedice tih zakona, još 30 dekreta kojima su dopunjeni nirbeški zakoni, bili su da su židovi bili skoro zakonski potpuno isključeni iz društva. William Shearer, dugogodišnji dopisnik Chicago Tribuna, United News Service iz nacističke Njemačke, u svojoj knjizi Usponi pad Trećeg rajha ovako je opisao Njemačku u drugoj polovici 30. godina. U mnogim gradovima židovima je bilo teško pa i nemoguće nabaviti hranu. Na vratima sitničarija, mesarnica, pekarnica i mljekara pisalo je židovima ulaz zabranjen. U mnogim zajednicama židovi nisu mogli dobiti mlijeka za svoju djecu. Ljekarne im nisu htjele prodavati lijekove, hoteli pružati smještaj. I uvijek, kud god bi pošli, nailazili bi na natpise. U ovaj grad pristup židovima je zabranjen. Ili, židovi koji uđu čine to na vlastitu odgovornost. Na jednom oštrom zavoju blizu Ludvigshafena visio je natpis Oprez, oštar zavoj. Židovi 100 km. E, nakon tih na brzinu usvojenih zakona, najavio se problem jer je bilo sad konačno potrebno smatrali su nacisti, definirati e, što je židov. Naime, u onoj brzini, u toj suboti i nedelji, se to nije uspjelo učiniti. E, ideja je bila da u samom zakonu o krvi da to budu samo potpuno židovi, međutim Hitler je to odbacio kao ideju. Dakle, trebalo je utvrditi raspon djelomičnog židovstva, a da bi se nekoga smatralo židovom. E, birokrati iz Ministarstva unutarnjih e, poslova smatrali su da bi židov trebao biti oni koji imaju više od dvije e, nearijevskih, kako su kazali, djedova ili baka. A stranka je zahtijevala da budu svi od četvrt židova, kako su govorili, pa nadalje. Početkom studenog 35. još uvijek E, nacisti nisu definirali tko je židov. Međutim, na pritisak Šahta i Reichsbanke to je riješeno jer su oni tvrdili da takva nerješena situacija zapravo šteti privredi. 14. studenoga 35. prvom dopunskom uredbom zakona o državljanstvu e, nacisti su riješili to pitanje i definirali su, pa su kazali da su e, tri četvrt židovi su židovi, polužidovi su židovi samo ako prakticiraju židovsku vjeru, ako su se vjenčali sa židovom ili židovkom, ako su djeca iz braka sa židovskim partnerom i ako su nezakonita, dakle bračna djeca e, židova i arijevaca. Donošenje Nirbeških zakona predstavljalo je za dio židovske zajednice i određeno olakšanje. Nirbeški zakoni ozakonili su stanje koje je nastalo nakon dolaska nacista na vlast. Židovi su bili, blagorečeno, građani drugog reda, odjeljeni od ostatka stanovništva. Ali sada su židovi, po mišljenju dijela židovske zajednice, dobili zakone koji će okončati nasilje i pogrome. Po riječima nacionalne organizacije svih židovskih zajednica i organizacija, Nakana zakona donesenih u Nürnbergu bila je postaviti razinu na kojoj bi bio moguć podnošljiv odnos između njemačkog i židovskog naroda. Jedan član Berlinske židovske zajednice je nadodao. Život je moguć pod svakim zakonom, ali čovjek ne može živjeti ako uopće ne zna što mu je dopušteno, a što nije. Čovjek može biti koristan i poštovan građanin i kao član neke manjine u velikom narodu bolju budućnost nagovještavao je Hitlerovo obračun sa SA odredima u noći dugih noževa. Ali većini židova promaklo je jačanje SS-a, koji su se uzdržavali od metoda jurišnika iz SA odreda. U 135. i 36. godine Hitler se predstavljao kao mirotvorac. Govorio je da Njemačka treba mir i traži mir, da je Poljska dom velikog i samosvjesnog naroda, a 1936. nacistička Njemačka bila je domaćin olimpijskih igara. Jedan od razloga zbog kojih se Hitleru na kraju jako žurilo da usvoji nirbeške zakone proizlazi iz činjenice što su 1936. godine i zimske ljetne olimpijske igre održane u Njemačkoj. Zimske u Garmisch-Partenkirchenu, ljetne u Berlinu. Hitler je te olimpijske igre Hitler ih prvo htio otkazati, jer organizaciju tih olimpijskih igara dobila još Weimarska Njemačka. Međutim, Goebbels ga je uvjerio u propagandu mor sporta i olimpijskih igara i onda je Hitler to i tekako prigrlio organizaciju tih uh, ljetnih i zimskih olimpijskih igara. I da bi iskoristio to u propagandnom svjetlu, on je u mnogo čemu morao omekšati iznutra. Naprosto se pred svijetom htio prikazati u nešto malo boljem svjetlu nego što je ovaj inače bio, tako da je recimo 36. godina bila čak i godina relativnog zatišja. Kompletno gledano to razdoblje od 35. E, do 38. je osim što se i dalje postepeno događa e, i prvo iseljavanje židova iz Njemačke, e, drugo onemogućavanje pristupa židovima mnogim zanimanjima, gubitak imovine i tako dalje, postepeno se događa i kako su im zabranjivana određena zanimanja, i jezična degradacija. Židovi tako recimo više nisu mogli biti odvjetnici, mogli su biti mi bi rekli odvjetnici samo ako su njihovi klijenti bili židovi. Međutim, jezično ih se degradiralo u pravne savjetnike. Ista stvar se dogodila i sa liječnicima. Mogli su liječiti samo pacijente koji su bili židovi, ali nisu više bili liječnici, nego su bili njegovatelji bolesnika, što ipak nije ista stvar. Krajem 1938. progon i iseljavanje pretvorit će se u sustavno uništavanje i ubijanje. Uvod u to bila je Kristalna noć, veliki pogrom koji se dogodio u noći s 9. na 10. studenog 1938. godine. Prije toga je nastala kriza vezana uz takozvane Ostjuden, su bili židovi koji su bili rođeni na teritoriju Poljske, ali su se zbog raznih okolnosti svojedobno doselili na teritoriji Njemačke. Sad ih se Njemačka htjela riješiti i vratiti ih nazad u poslu, u Poljsku, istjerati ih, međutim Poljska ih nije htjela. I tisuće židova našli se gotovo pa pod vedrim nebom na ničijoj zemlji, u, vlakovima. Izbila je velika međunarodna kriza, a mladi Herschel Grinspan, čiji su roditelji bili među e, tim ljudima je htio zapravo upozoriti, dodatno upozoriti svijet na, na to što se zbiva sa, sa židovima u Njemačkoj i u njemačkoj ambasadi u Parizu htio je ubiti ambasadora. Međutim, kako se vjerojatno se i nije najbolje snašao u zgradi ambasade, on nije nastrijelio ambasadora, nego savjetnika Ernesta von Rata, za kojeg je zanimljivo kasnije se pokazalo da je bio protajenom istragom gestapo, jer nije simpatizirao naciste i nakon nekoliko dana Ernst von Rath je umro od rana. U noći 9. na 10. studenog, nakon što su šefovi nacističke stranke završili proslavu puča u minhetskoj pivnici, počela je kristalna noć. Ministar propagande Jozef Goebbels i njegov propagandni stroj tvrdili su da je ta noć uništavanja, ubijanja i uhićenja bila spontana reakcija na ubojstvo trećeg tajnika njemačkog veleposlanstva u Parizu – ali dokumenti pronađeni nakon rata pokazuju nešto sasvim drugo. Nakon što je vijest o von ratovoj smrti došla do Hitlera, oni i Goebbels odlučili su pokrenuti svoje jurišne trupe. Telefonskim pozivima po cijeloj Njemačkoj i Austriji poslali su zapovjedi za akciju. Neposredno prije ponoći, 9. studenog, šef gestapoa Heinrich Müller poslao je telegram svim policijskim jedinicama. Akcije protiv židova i posebno protiv njihovih sinagoga održat će se po cijeloj Njemačkoj. U te se akcije policija ne treba miješati. Poslije Millera teleprintersku poruku svim policijskim postajama i jedinicama gestapova i SDA, službe sigurnosti SS-a, poslao je Reinhard Heydrich, drugi čovjek SS-a. Treba poduzimati samo mjere koje ne uključuju opasnost po njemačke živote i vlasništvo. Na primjer, sinagoge spaljivati samo ako ne postoji opasnost od prenošenja požara na okolicu. Poslovne prostorije i privatne stanove židova dopušteno je razoriti, ali ne i pljačkati. Uhapsiti treba toliko židova, naročito onih bogatih, koliko se mogu smjestiti u postojeće zatvore. Nakon hapšenja treba odmah stupiti u vezu s odgovarajućim koncentracijskim logorima, kako bi bili što skorije otpremljeni u te logore. Prije početka uništavanja, pored sinagoga došle bi vatrogasne ekipe, kako se plame ne bi proširio na susjedne arijevske zgrade. Tako je počela kristalna noć, noć koja je dobila ime po ogromnoj količini razbijenog stakla na židovskim kućama, uredima i trgovinama. Pogrom je vrlo detaljno i vrlo brzo organiziran. Glavni organizator bio je zloglasni Reinhard Heydrich i u telegramima koji su curili unutar eh, gestapoa tokom te noći, se sve jasno vidi. E, recimo, tamo je zabilježeno da treba pohapsiti 20 do 30 tisuća židova. E, zabilježeno je da treba židovsku imovinu uništavati i paliti, ne pljačkati. Izrijekom piše ne pljačkati. E, izrijekom piše da se prije akcija treba osigurati njemačka imovina. Jer su vrlo često bili e, židovska trgovina odmah do nje trgovina koja je u vlasništvu nekog Njemca. Toj trgovini koja je bila u vlasništvu Njemca nije se smjelo ništa dogoditi, a ova je trebala biti uništena i ispaljena. Tokom e, noći pobijeno je oko 100 židova, na tisuće su premlačene, a oko 20 tisuća, dakle ona brojka koja se spominjala, je uhićeno i poslano u logore. Spaljene su sinagoge, spaljene su mnoge židovske škole, a uništeno je oko tisuća židovskih e, trgovina i ureda. E, kao što sam kazao, naredbe su išle izravno iz gestapoa, naredbe su bile što nije bilo nevažno s obzirom na brzinu i kratkoću zadanog roka za taj zadatak koji je treba obaviti Heidrich i Gestapo i SS, e, bi su bile kratke i jasne. Doslovce svakome razumljive, bez obzira na, na obrazovni ili intelektualni nivo. A da perverzija bude kompletna nakon kristalne noći, židovima je razrezan poseban jednokratni porez i to u visini od jedne milijarde onodobnih rajsmaraka kako bi nadoknadili štetu koja je usput počinjena na židovskoj imovini. Jel? E, nakon toga, ubrzo nakon toga, e, židovima su oduzeta industrijska poduzeća njihova, e, zabranjeno im je posjedovanje automobila, zabranjen im je ulazak u kino ili kazalište i zapravo je tu negdje prije izbijanja drugog svjetskog rata, u tom razdoblju između kristalne noći i rujna 39 što se tiče Njemačke, a tada tu već treba imati na umu da Njemačka nije samo Njemačka, nego da je tu već i Austrija i e, Sudeti da su priključeni, postignuta je gotovo potpuna ekskluzija židova, onih koji su još ostali u Njemačkoj, ili ih je više od 500 tisuća na neki način uspjelo napustiti Njemačku. Kasnije će se pokazati, mnogi nisu otišli dovoljno daleko, nego su otišli u Francusku ili, ili Nizozemsku, misleći da su našli dobro ovaj, skrovište gdje će moći nastaviti život. Tada je dakle postignuta ta gotovo potpuna ekskluzija iz e, kompletnog njemačkog života. 12. studenog 1938. godine Hermann Gering okupio je na sastanku nacističke glavešine kako bi se raspravljalo o šteti koja je u kristalnoj noći nanesena njemačkoj ekonomiji. Nakon četiri sata Gering je zaključio sastanak ovim riječima. Završit ću ovaj sastanak riječima. Njemački židovi će kao kaznu za svoje gnjusne zločine, etc., morati dati doprinos od jedne milijarde maraka. To će dobro djelovati svinje neće počiniti drugo umorstvo. Uz kaznu od milijardu maraka koju je morala platiti židovska zajednica u Njemačkoj, nijednom se židovu nije mogla isplatiti odšteta od osiguravajućih društava. Uskoro će židovima biti zabranjen ulaz u kazališta. Na putovanju vlakom morat će biti u posebnim odjeljcima. Izbačeni su iz njemačkih škola. Židovima je oduzimana imovina u programu nazvanom Arijanizacija njemačkog gospodarstva. U tom programu poduzeća, banke i koncerni u vlasništvu židova preneseni su u njemačko vlasništvo. Na samom kraju sastanka od 12. studenog, nakon što je oglobio židovsku zajednicu s milijardu maraka i kada je odobrio nove mjere protiv židova, Göring je rekao Kad sam već kod toga, želim reći da ne bih volio biti židov u Njemačkoj. Godine 1939. promijenit će se politika prema židovima progon i politiku iseljavanja zamijenit će masovno ubijanje, govori profesor povijesti Tihomir Ponoš, novinar Vjesnika. Hitler je o tome govorio, o konačnom rješenju, to sam malo prije već i kazao, na zboru, u stranačkom zboru u Nirbergu 35. godine kada su usvojeni Nirnberški zakoni. Međutim, u siječnju 39. godine, dakle otprilike dva mjeseca nakon kristalne noći, u Reichstagu je govorio je kazao da će u, da, da bi se u slučaju rata, da bi židovi mogli nestati iz Europe. to je vrlo, vrlo jasno, ovaj, nedvosmisleno naglasio i kazao što će se dogoditi. Izbijanjem drugog svjetskog rata, i a to je do tada bila dominantna politika, postaje praktički nemoguće i počinju pripreme za ono što su nacisti nazivali konačno rješenje židovskog pitanja. 31. srpnja, dakle nešto više od mjesec dana nakon e, njemačkog napada na, na Sovjetski savez, e, Reinhard Heydrich primio je pisma Hermana Geringa, u, pri čemu nije nevažno da je Gering predstavnik Hitlera u državi, a ne predstavnik Hitlera u stranci. E, ovlašćuje Heydricha da pripremi opće rješenje u području njemačkog utjecaja u Europi i da napravi opći prijedlog za provedbu željenog konačnog rješenja žirovskog pitanja. Heidrich u svom pismu visokim vojnim zapovjednicima od 6. studenog 1941. E, napominje da je godinama on zadužen za e, pripremu i provedbu konačnog rješenja žirovskog pitanja. A u jednom razgovoru je Eichmannu, to je Eichmann kasnije zabilježio, Heidrich kazao, Führer je naredio fizičko istrebljenje židova. Kako provesti, kako je Gering u pismu Heidrichu napisao, željeno i konačno rješenje riješit će u Vanzeu dužnosnici nacističke stranke i države. Na tom sastanku glavnu riječ imat će arhitekt konačnog rješenja, Reinhard Heidrich. O konferenciji u Vanzeu govorit ćemo sljedeći tjedan. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija koju su za vas pripremili. Glazbena urednica Melita Jambrošić, tekst čitao Ivan Kojundžić, emisiju snimila Lana Gospodnetić, emisiju redio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.